Arctos cae Aloopex. Arcos megalos e caucato hos philanthropos on, epei necron soma uc estiei. Pros hon he Aloopex eipen, eithe necrus heilces alla me tus sdontas. Hutos homuthus pleonectas tus en hypocrisei cae cenodoxiae biuntas elenchei.